To dendron. tu spermatos proginetai to futon. To futon thamnos ginetai. Ho thamnos dendron. To dendron hupo tes risdes anecetai. Ectes risdes stemma anistatai. To stemmas eis cladus cae petala ectenetai. Ex hon ta fylla proerchetai entoe annotato corufe esti to stelecos tae risde proskeitai hoc hormos stemma apokopen esti aneu cladon cae echei ton floion to lepos cae muelon ho ixos tois cladois prosgenatai fuetai hoitines cae cummi retinen pissen kai toiauta alla idiusi